bu haftalik islom davlati xabarlar tushga to'lsin bilaklar tilab oliy tilaklar jannatlarga oshiq g'arbofiq viloyati islom davlati mujohidlari negriya davlat chegarasiga yaqin o'rindagi negriya armiyasining bir istehkomi hujum qilib 15 besh kofirni o'ldirib o'n dona askariy mashina g'animat oldi alhamdulillah hama viloyati xilofat qo'shinlari viloyatning sharq qishloqlarida nusayriya armiyasining bir mashinasini va bir bironikini nishonlab portlatgan natijada o'ndan murtad o'lgan shuning bilan birga islom davlati mujohidlari nusayriya armiyasining nuqtalariga xilma xil qurollar bilan hujum qilgan natijada besh kofir o'lib bir qo'g'lab so'qqich sariq g'animat tushgan barka viloyati bu haftada g'aranish va bahra rayonida iffatli hamshirlarning qisos nomli jangning natijasida murtad bekikilardan yetmish beshidan ko'proq o'lgan va yaralangan undan boshqa yetti nafar asirga tushgan furat viloyati xilofat qo'shinlari bu kamalning g'arbi va shimolidagi nusayriya armiyasining istehkomlariga tuyuqsiz hujum qilib bir qancha o'rinni egalladi va solihiya bilan ramadiy rayonida ikki dam tankisini portlatdi tilga ilishga arziydigan yeri shuki xilofat qo'shinlari o'tgan hafta elib borgan janglarning natijasida yigirma ikki murtad kurdlar o'lgan damashq viloyati islom davlati mujohidlari damashqning janubidagi murtad sahvatlarning tazamun mahallasi qilgan hujumlarini to'sib qoldi natijada uch murtad o'lib qolg'ini qochdi islom davlati mujohidlari damashqning janubidagi zayn mahallasini komil fath qilgan natijada bir qancha murtad o'lib yaralangan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin falluja viloyati falluja shahrining sharq tarafida islom davlati qo'shinlari bilan rafiziy armiyasi o'tirisida urush davom qilmoqda xorason viloyati xorason viloyatida islom davlati mujohidlaridan besh mujohid kabul shahridagi beshinchi rayonga joylashgan amerika askariy bazasiga avtomat yarliq qo'l bombasi jilitkilik bomba qatorli qurollar bilan qurollangan holda ing'imas hujum amaliyoti ilib borgan natijada yuzdan ko'p askar o'lgan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin sino viloyati hidoya qarindishimiz abul abdi ansariy taqabbalahulloh misr murtad armiyasining shahar janubidagi musulmonlar ziminni razvid qilish uchun kelgan vaqtida hidoya qarindishimiz o'zining portlatqich modda besilgan mashinasini murtadlarning o'ttirisida portlatgan natijada bir necha askar mashina portlab bir qancha murtad o'lgan karkuk viloyati bu hafta ichida xilofat qo'shinlari karkukning g'arbiy janubidagi huvayja rayoniga boradigan top manbasini uzgan viloyatdagi har turli amaliyotlar natijasida o'n uch murtad o'lgan va yaralangan besh dona askariy mashinasi portlatilgan alhamdulillah deyala viloyati xilofat qo'shinlari rafiziy armiyasi qarshi bu haftada elib berilgan har xil hujumlar natijasida yetti dona kofir o'lib to'rt dona askariy mashinasi portlatib o'tilgan salohiddin viloyati islom davlati mujohidlari tikrit shahrining sharqida rafiziy armiyasining bir charlash atritini mino bilan portlatdi natijada yetti nafar kofir o'lib yaralandi shimoli bag'dod viloyati İslam davlati mujohidlari bag'dodning mushahida rayonidagi sair kentida Rafizi armisi hujum qilib uch kafirini öldürdü. allohga cheksiz hamdlar bo'lsin jannatlarga oshiq yigitlar otlangan qalqon bo'l jannat